Joakino txartagako izadi irratia, gaur ostirala otxaila kamar, bosgarren bekoek itxegingo dizuegu. Aziere eta Jon ingelezeko tartetxoaz arduratuko dira. Jordanek guralea den berri emango digu, garazik urtebetetzen berri emango digu. Argiderrek eta zoraiak azmakizunak esango dizkigute. Anek eta izotzen gaurko albiste eta edo abizua eskainiko digu. Adrianek gure gaurko irratsoiaren inguruko galderak izango dizkigu, eta ni, Samira, zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, azteko ingerezeko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Asier eta Jon. Hello, everybody. Today is Friday 10. February 2017, I am Jon. Hello, my name is Asier today what I'm going to talk about typical descent of steam season. Yes, Spanish toast, Euskaras tostadak are Oh, delicious. Like them. Now, we are going to explain the recipe. You did the going ingredients. Enlacing breast mil Sugar, cinnamon, eggs, and olive oil. For preparation, cut bread into thick slices in a soup plate. Mix the milk, cinnamon, and sugar in another bit the eggs. Eat the oil in a frying pan. Dip the slices in the milk and then in the Britain, egg, and fry them in the hot oil until golden drain on kitchen paper. For the presentation, you can place the toast on and serve this and ozel sugar bend them. Oh, yummy. to finish, we going to encourage you to make the position. Bye-bye, enjoy, the, weekend. Horai jakin dezagu gauko guraldiaren berri, Jordan, esango diguzu ze guraldia egiten duen gaur? Gaur bederatzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroan. Beraz, egun fresko samarra dugu gaur. Gure zeruan eguzkia eta lainoak ditugu. Eta gaur lainotxua dugu. Beste aldetik ego aizea dabe. eta jarraian urtebetetxeak. Garazi, esango dizkiguzu gaur betetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inorik urterik betetzen, baina aukera probetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zorientzeko. Aitorri lehenengoa mailakoari aste azkenean, zazpi urte bete dituelako. Oierri lehenengo B. Mailakoari ostegunean zazpi urte bete dituelako. Ekaterinari, bigarren A. Mailakoari ostegunean bederatzi urte bete dituelako. Urkori, irugarren B. Mailakoari, igandean bederatzi urte bete dituelako. Jenniferri, irugarren B. Mailakoari, larun batean bederatzi urte bete dituelako. Urte askotarako, Aitor, oier Ekaterina Urko eta Jennifer ikuskizunen tartea dugu. Zoraia, argider, esango diguzu ezer iragarkizun ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joa denazteko asmakizunen eta irratxa joko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, aurkia. Bigarren asmakizuna, jostuna. Lehenengo galdera, amazortzi. Bigarren galdera, bi. Irugarren galdera, agate deuna. Laugarren galdera, posin nago lagun ditudalako. Irabazleak hauek izan dira. Lehenen glosikoko koirabazlea june bonet etxea bigarren A mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Jose López irugarren B mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea Olaia Tabarez borjarren A mailakoa. Zorionak! aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki. Ama, zein animaliak egiten du egunean lo eta gauean ibil. Berzera epeketuko duta diegon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki. Ama, zein animaliak egiten du egunean lo eta gauean ibil. Hona hemen migarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, aurpegiko musika tresnari esker. Oianean, non naizen badakizu laster. Berrero epakotuko dut tadiogon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, aurpegiko musika tresnari esker. Oianean, non naizen badakizu laster. erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, Eaz matzen duzuen. Jarraian izotxe eta aneren arte kolkarrizketa bat entzungo dugu. Adi egon! Kaixo izotx. Kaixo ane. Ikusi duzu adostokia jarrita dagoela, nik egia esan ez dakitondo zelan erabili. Oso horreza da, arazo bat eduketxo edukitzekotan eta konpontzeko prez basaudete leku horretan dezakezue. Eh? Bai, baina patioan arazo bat edukiz gero, adostokira joan gaitezke konpontzera? Beno, irakasle baten mai, bai menarekin joan behar dugu. Noski eta une honetan ezin bada beste bat aurkituko dugu. Beste duda bat daukat, ahoan dagoena beti badago hitz egiten, zer egin behar du belarrian dagoenak, entzun bakarrik? Bai, ondo, entzutea oso importantea da hau da, aritasunez moztu gabe eta itxaroten bestea amaitu arte. Eta besteak gezurrak esaten baditu? Baina arazo konpondu nahi badugu begia sale eta zintxoa izan behar dugu. Ezta, gainera hitz egiten duena iraindu eta mindu gabe hitz egin behar du. Hala ere, besteak esaten duenariko adosez ez, basaude hitz egiteko itxaron behar duzu, zure txanda heldu arte. Orduan egongo gara aldatuz eta aldatuz denbora osoan. Egia da, baina onela konturatuko bara zein importantea den gure ikuspuntua beste batek entzutea. Eta arazoak ez badugu konpondu nahi? Arazo konpontzeko algina egin behar ditugu. Alare baten batek ez badu konpondu nahi adostokia ez du zertan erabili. Eta noiz amaituko dugu? Ba, akordio batera eltsen garenean edo konturatzen garenean egun horretan ez garela akordio batera helduko. Eta ez dugu gehiagorik egin behar? Ba, gelara eltsen garenean fitxatxo batean idatxiko ditugu gure izenak eta akordio batera heldu garen aldez. Eta badago. Orain bai, ar, daukat, adostokia erabiliko dut arazoren bat edukitxok edukitzekotan. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun Ikusi zaitut, entzun ondo, ikusi zaitut, ezin duzue agaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsoiaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Adrian, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur? Hirugarren galdera, zeri buruz? Zeri buruz izan da entzun dugun elkarrizketa, laugarren galdera, zein da gaurko horrezko esaldia, berriro errepikatuko dut. Adiagon, lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria, bigarren galdera, zen bat umeek betetzen dituzte orteak gaur, irugarren galdera, zeri buruz izan da entzun dugun elkarrizketa, laugarren galdera, zein da gaurko horrezko esaldia, Hemen amaitzen da gure, gure gaurko irratsaioa entzule lagunak gaurkoz gure agindu ondo pasatu ondo pasatuko sentzuretakoan